Auscultu cae ripetu. Porzio quin. Antau quar semainoi aperis la unua porzio de la exerzaro Auscultu cae ripetu. Ien la quina porzio. Giu gin. Si ver nescias che ciui foriris char ciu el ili resignis pritio. fama verkisto visitis la urbon, en ciu jam logis aliai poetoi. De kie matene alvenis la traino? Al ciu vi sendos citiun leteron? De ciam vi loggias en tiu ci urbo? gis ciam si havis neniun partneron? Al ciu coloro si farbis la haroin? Kisseton ricevis nur bonai amicoi. Surmetu mantelon cae prenu ombrelon. Maliuna signoro promenis en parco. Tre iuna fraulino demandis signoron minagis en lago, cae cusis en ombro. Sur monto nispiris la freshan aeron. Iam pluvas, rapide atingu la domon. Mi estas jam sata, sed nun mi soifas. Gustumu la vinon el rugiai vinberoi. Post quelcae iardecoi mi cion forgesos dum plurai iarcentoi ne estis milito, la homoi felice cun vivis en pazzo. La stato postulas impostoin de ciui. Li savis turistoin, el granda dangero. Sen vorte iunulo caresis knabinon. Si dolce ridetis, cae flustris, miele. O mia carulo, mi estas felicia. La bracoin etendis la pastro dum messo. Post longa predico li benis credantoin. En stalo nascigis savanto del mondo. Biblio rapportas pritiu evento. Entendo matene vecigis lascoltoi. Signoro, comprenu, vi grave eraras. Ciu ambauge patro iam mortis pli frue? Li ciam tre sorge collectis informoin. Moderna tecnico ebligas progresson. Revuoin, gazetoin, brosciuroin mi legas. Cai libroin mi shatas, mal novain, cai novain malfermu fenestron, aero malbonas. Hodiau mi spiris la freshan aeron. Rapida curado fortigas spiradon. Per sporto hardigas malfortai personoi. Controlu la pulson, gi estas tre forta. Fumado extreme damagias la pulmoin consumu succeron nur tre malgrant quante. Tut coran salutoin ricevis amico. Si helpis volonte al sia collego. Li havis problemon pri sia laboro. Contactu nin morgau, ni povos paroli. Si havis respondon por ciui demandoi ni migris hiera tra alpa montaro. Migranto observis natur fenomenon. Viv tenu la lingvon, parolu gin ofte. Li prave rimarcis che mancis persono. La novae productoi inundas mercaton. La banco acceptis mal novae moneroin la patro admonis la lautain knabinoin. Mi heime forgesis la posch telefonon. Cliento accettis elektran biciclon. Neniu gazeto, raportis la veron. Si bone rilatas cun sia po patro. La paro neniam promono querelis ni longe clopodis atingi resulton. Li schuldis al banco jam multe da mono. Necessas rapide repagi la sumon. Stelisto sin cascis malantau arbusto.